違いが ด้วยกันแล้วก็ดีขึ้นได้ได้ได้เด้ได้ไ้มันเป็นไปแค่ตรงนี้คุณคระลูกเป็นแสงคุณเยอะเลย คือชุดใหญ่ไม่ได้ที่ใหญ่ได้ทีเดียวก้อนใหญ่ใช่ถ้าพอจะมาทายเสียท่ากันไม่ได้เรื่องมากกว่าโอ้โอ้ก็ใช่ใช่ ดีแล้วนะปฏิบัติดีแล้วทำนี้ไม่เรื่อยไปเลยจ้ะไม่เอยไ้ถ้าทำดีก็หนึ่งไม่ได้ได้เนียเป็นทุกทางไม่ถูกแท้เรา ไม่เดียวเอาแน่เอาแน่ใช่ไม่ได้จ้าไม่ได้จ้าอ ได้ผลก็ที่ไอใจเออเวลาคือวันนี้ผ่านไปแล้วได้มาเนโอ้โหโอ้โหสูงมากสูงมากเลยได้อะไรนะได้อะไรนะเขาแบ่งที่ใช่เขาไม่มีวันเดินเลยใช่ใช่ใช่

والے پیمانے کا ان لوگ تیس เขาเปิดทั้งวันแล้วนะเปิดแล้วเปิดแล้วไปเอ็นไอก็ยังมีสมุนนะสมุนเราขอให้เราเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญ หรือว่าบางคร้งอารมณ์จุตของลูกว่าต้งทำบุญต้องรับของแต่ถึงจะสบายใจบางอารมณ์ลูกบอกว่าเอาปัจจัยรับมาเอาบุญล้วนอารมณ์ักษณะสองอย่างที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้เรียกถามว่าอารมณ์ไหนจะใช้ได้ดีหรือไม่จะใช้ก็คือกสองอารมณ์ใช่รับของแจกเขาแจกเขาไม่ขายนี่ไม่จะเป็นการเปลี่ยนนะ จะเป็เมตตาเราได้รับก็ดีเป็นผงเดชเออแข็ยมีเรื่องขเพลงที่แล้วมันมันมันมันเดี๋ยวจะ้ได้ได้ได้ที่หลวงพ่อจะรับเรื่องมองให้ขนาดกฟังให้ขนาดกันหนึ่งเมื่อตอนป่ายที่ว่าหลวงพ่อจะอะไรจะอยู่ยงเป็นน้ำมันพาไปอยู่ รู้ว่าอะไรก่จะทำบุญแบบไหนเอางี้แล้วกันก็มป็นที่นี่แล้วนะคนนี้ไม่รู้ขอเสียไปห้าร้อยรู้ข้าไม่รู้สามไม่สาม้สามรู้ก็สามร้อยสามสามร้ก็ทุกทีทุกข้าเป็นร้อยหนึ่งข้าจะเราห้าสิบข้าประมาณห้าสิบห้าปวดข้าปวดข้าปวดเลย แล้วเองสียงไม่ดี้างเลยจะคนเลือกเสียงไม่ดีใช้ใช้ให้เยอะแล้วเรื่องเปรืมดาเลยนะอ่อพ่กานร้อแม่เป็นพันก็จะเข้าทางนี้็จะถูกเกิ่ยี่สิบหกยี่หถูกเกิดประมาณชาตีด้วยถูกเริดองาาากยมาา่อะไรรักษาโรคภัยไข้ เวลาตายท่านจะให้ได้ผลให้ตาชื่ออะไรชื่อจะเร่องมาที่อะไร่้าชื่อะไรียกจะมีผลได้ตามเวลาตาแต่ตอนนี้แต่เอาไปแล้วที่เราจะถ้าเห็นี่ต้องสืบเลยสิบก็รู้ไม่เลยแล้วถ้ามันตายมีที่ก็เพิ่จะทำเป็นครั้งแรกในในชีวิตของพ่อเพราะไม่เคยมีกาตายยังไม่รับการยากเลยก็ท้าเลยพ้ออ่าองค์ที่เป็นสามาวเจ้า นุญาตให้หลวงพ่อทำถ้าทำนี้จะทำโดยองค์ปฐมแบบไม่วงปู่ปันแล้วเลไนะหลายองค์องค์าม่ใช่ใช่มเหมดมี่ระบาไม่รู้สึก อ๋อครัแล้วท่ากนี้ก็ วันที่ที่ผมทรบที่ว่าผมแจกแจกขึ้นักแสดงแจกไม่แจกไม่แจกขายเลยท่านอยแจก่ไม่ได้เลยเออเออ เขดเลยมาหลายคนไม่รู้ใจแล้วจะเอาตังค์อะไรถ้าเราเข้าไปทำเงินหมให้สร้างเรื่องให้ทำเลยสังทานด้วยธนาคารด้วยสร้างเลยเลยเออหรือว่าต่ออาว่าถ้าจะร่วมการกุศลเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันทานเรือประสาทนี่ก็เป็นทางการแล้วก็ไปถวายหลวงพ่อได้นะใช่ใช่คุณภาษาตำราแล้วก็ถวายเท่าไหร่ครับจำปัด ถวายเท่าที่มีอยู่ถ้าลถไม่เอาไปเดินไปกับบ้านเพื่อนแต่เคยจะเดินมาไทยวันนี้นะน้ำมันกาฟีไม่ชอ้กินนะกาหนึ่งไม่เป็นเหมือนทั้งกาแฟถ้าเป็นโรคคนกิน เขาเรียกคุณ้าก็ทาจาแบบยายใสแต่ไม่ได้ไปไม่หมดคือตำนาหรือตำนานเช้าเติมไว้ จะไม่มีหมดไม่จางคุณสมบัติคุณภาพไม่จางนะได้ได้เจยไปหลายหลายหลายหลายเสื้อหลาย หลายยุไถเพื่อจะไปเชื่อทำไมจะว่าหลายเรื่องทำไมวะโอ้ยยังน้อยไปมาเอาเลยมากอะไรเล่าห้าไม่ยังน้อยเลย คนไม่อยากได้ไปดีห้ตังค์มากเป็นสภานะให้เอาไม่เอาเลยพอใช่ใช่ มี่ว่่อมีที่เกิดแล้วเรื่องใหญ่เกิดแล้วแล้วสมมติว่าคุณพ่อมาเในหน้าเราเลยไปดีมาสมมติว่าไม่หมดก็ดีมาแล้วถ้าสมมติว่าหมดละก็ต้องมีมาถ้าทำที่นี่ได้ไหมถ้าเขาทำที่นี่ดีต่อไปถ้าคนเขาไม่ดีใช่ถ้ามี่ไไม่หมดใช่แต่ตรงนี้ดิ อาหากว่าหมดพระที่นี่ก็ทำก็มาเกิดที่นี่ถ้าไม่หดดก็นำมาท่านก็สงสัยนะครว่าหนึ่งเป็นยาสองเป็นพระธาตคุณจำได้ไหมคุณหาวันเดียวไปฆ้าพ้าแล้วเนี่ยหาบาปแล้วแต่ขนาดขนาดก็เตะคนเดียวนะใช่ใช่ผมเนี่ยพ่อนะแต่เพิ่นเขาเลยเก็ดอ่ะเกิดจมเลยจริงนี้โยกโยกโอ้ แต่ให้อจาย์เองแต่ไม่ชื่อมคงอยู่แล้วมีสามสิ่องค์ในหัวในปัจจุบันที่จะไปสดจ็ะเจ้าวิสีบังกรมันเชื่ออยู่แล้วเราที่แรกทางหายใอกว้ามนะถึงข้อยกขายกแค่จะไม่มีแล้วใช่ใช่ท่านบอกว่าอ้าวทำให้เขาลุกก็เลยทำมีเหลือได้ ถ้าวันนั้นที่ว่าต้องมีก็มีมันหนีเข้ามาเลยได้ไอ้หิวจะจับจะไม่ต้องจับทุกข้าวเขาดาวใจทุกใจเลยเหลือมันมันจะเลยเพราะว่ามันเข้เใจก็ไม่ค่อยมากเขาได้ซื้อไม่ถึง เราม่คิดไม่ถึงนะแต่จริงนะเพื่อนนี้จะมาเป็นแย่น่วันที่สามนี่ยังดีตะวันต้นที่มาเลยนี่เป็นฉันหนาทุกวันนะฉันหนาที่สุดวันนี้เราส่เทื่ยวเก้าเทื่ยเย็นเที่ยวเที่ยวรับตัวเองเที่ยวแพ้เนื้อตร่นมันก็เลยข่าวบวมมาดิแ้วมาถ่าเบวมกันมาขายไม่ได้เป็นหมอประจำตัวใช่ไหมพยายามฉีดยาให้ เากลับไปบ้านแกก็บอกว่าตีหนึ่งเลยกว่ามันเจ็บมากนะพ่อทนไม่ไหวแล้วสี่มาที่จาอาจนหนักมันมันเขาตามละลายเข้าทานะแล้วตัดทิ้นใจนม่เอาแล้กินดีกว่าไปกินไปชิ้นหนึ่งกินไปก้อนหนึ่งนะกินไม่เลยเมื่อกินไปได้จะพูดก็เข้าห้องน้ำพอเข้าแล้วมันรอขาได้แล้วไปข้าความเย็นหายไปรู้สึกภานนิดหน่อยเขรเรียกวัาจริงนิดหนึ่ง ไม่เคยได้ยได้ไม่รู้ข่าวได้นะว่าเสียใจด้นั้นปกติใช่พุทธาเป็นราวีนะนี่เลยบานแท้ๆจะของไม่บางเลยเะนหน้าซองทำไมเปนหน้าซองเอาอยู่เอาอย่าไปไหนไม่ได้ มาที่นี่ใจเมียาเบรมาให้วันหลังนี่มันไม่เคยไี้ขเพรถตัวเองได้น่าปกติเราเลยไล่ฟังมาที่แรกที่ที่ที่เดกทีเนี่ยดางนั้นญาติโยมที่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก็ให้หลวงพ่อรักษาให้หลวงพ่อรัชษาต่อไปนี้ก็ให้หลวงพ่อตามมาทำหน้าที่แล้ใช่ใช่ใช่แต่องค์ผมมาเลยใช่ใช้จร่งแก็ ไม่ไม่ต้องสอนนะไม่ต้องสอนนะไม่เอาได้ดีกว่าไมอ้ฟ้าไม่ได้เลยก็ก็ก็ไม่ได้ไปตังไม่ได้ไปเดินไหนเห็นเลยเลยเลยเลยเลยมันดีกันเลยเดี๋ยวฝากประธานมาเลยคือ ไม่เก็บก็จะ็ไม่อยากได้เอาต่อไปว่าราเท้าพระเดชพระคุณหลวงพ่อดรแลอย่างสูงดิฉันเพื่อนอยู่ที่จังหวัดตากเมงเราเราโลกเป็นลวงพ่อมาตั้งแต่สามสิบนิยอนนี้โลกเป็นเลยทำหน้าเอ็น้าตัวเลย ูว่าเพื่อนได้เข้าไปบูชาในนอกร้านของลูกจุดไฟท่าไหนก็ไม่ทราบลงมา ไม่ทั้งโต๊ะทั้งร้านทั้งห้องเรียบร้อยแต่ที่ลูกสบายใจไปยังหาผู้ดูลึกองค์พระพิสุทธิเทพไม่ดังเตือนไม่บอก ว่าลูกจะเอาไปไว้วัดหรือจะเอาบูชาไว้เพราะยังไม่แน่ใจว่าท่านยังพไรกไม พระเจ้าเราช่วยใครกันได้นะเอาเขาเมื่อใช่พระโอดิสีเก่งมากใช่ทุกคนมัาเป็นพระโอดิสีแล้วเนี่ยถ้าเราจะโอดิสีมันไม่น่าถึงหมดอันนี้ก็ขาดเส้นเป็นท้ายต่อไปแล้วกันไม่มีอะไรแล้วใช่แต่พระเราไม่ควรพระนะนี่แสดงว่ายังไม่มั่นคงนะ ยับมาแล้วกลางคืนเรื่องวันที่สุดเป็นไม้ละนาเขาบอกว่าหลวงพ่อจะเข้าฝันเลออ๋อ เรื่องไปทำงานนว่หลวงพ่อที่นวดละไม่ไรเลยไน่ยากจะคืนสอนไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับที่เป็นสอนไม่เป็นไรอยู่แล้วแลวเอาไปรูปหลัง ให้หลวงพ่อได้หลวงพ่อโดดดุนะแต่ที่ต้องตกใจที่ว่าหลังหน้าหลังของหลวงพ่อมีเลือดไหลออกมาลูกตกใจร้องลั่น มีความไม่สบายใจอย่างมากไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีโรคภัยไข้เจ็บเดือดร้อนอย่างไรหรือไม่ ขอให้หลวงพ่ออย่ามีอันตรายเลยเจ้าค่ะอ๋อให้ฝันเม่เป็นไรแล้วส่วนมาก ถ้าจะข้าวน้ำหายเราไม่จะหายถ้่การดีขึ้นแล้วข้าวเลยเลยเลยเราจ้าฮะอ้าถามข้าอะไรข้าอะไรทำถามแล้วไม่ใช่หรือเถ้าเราก็ต้องการโต สถาแป๊บเดียวหัวรู้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นลูกตาโตออกมาตัวลอยเลยหัวใจเต้นเป็นโมโมโมลูกตกใจเป็นอย่างมาก ก็เลยต้องหยุดหายออกพอหายออกแล้วก็ปรากฏว่าที่นายเลยองค์ขององค์ดอกมาหัวมันโตอีกโตอีกโตอีกหลวงพ่อจะถามลูกเป็นอะไรเป็นหรือเปล่าครับนี่เสียงไม่ใช่แบบนี้นะถ้าหัวโตนี่ออกประตไม่ได้ใช่ไหม ก็เลยมาเทพุทเทพุทเทพ่ทหัวเล็กเลยพุทเทหัวใหญ่เทเทไุทหัวเล็กไปหลังไปหลังไปหลังเออไปหลังไปที่เดิมปีติจะเป็นปีติเกิดขึ้นอำนาจที่การในชาติเขาเรียกพระเจ้าจริงให้แสดงให้ปรากฏ เป็นดีพระพุทธเจ้าเคยอ๋อคนขานหมาแต่ทีนั้นถึงที่ได้ถ้าบใช่เขาไม่ได้แล้วเขาทำแค่จับเป็นเัวเสร็จที่ให้การไม่กินเฉยทำไมอ่ะชาวนาไม่ทันที่ต่อแล้เลยเราจะไม่น่าแต่ที่หลายรายที่มาเล่าเรื่องลงไปได้เก็บนะอั่งทำยาด้วยเซลล์มันต้นมันหนักมาก เออเออมากตัวอย่างนะ ใช่เจ้าคนนั้นเอากันเลยเองนอ้เอา มีมาเรื่องนี้เออการซื้อซือเสื้อผ้าเรื่องความหมาของหลวงพ่อพอที่เราอมลูกหนังสือพ่อเรียนหนังสือยลวไพ่อเจ้า พอองไปรู้สึกว่าจิตสบายนร้ายๆกับที่หลวงพ่อบอกว่าอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิปรากฏเห็นภาพในนี้หลวงพ่อมาแค่ให้ลูกฟังสามวันจิติดกัน โอ้ทำให้ลูกจิตใจท่านที่เบิกบานป็นอย่างมากที่เราถามที่เราคือว่าจะทำอย่างไรจึงจะรัตนา นี่สิคือเพ่งกันมากมากโอ้เป็นอตายเอตายไม่ยินดีเลยแต่ไปเฉยไปไปมีกันดาไปเจ็บตัตว์แล้วแต่ที่พระเจ้าไปเทศพระเจ้าไปเรวยนไม่ใช่ไปเรวยนะเรวยอะไรที่สุดก็ลำบากเลยจริงไม่ได้เราที่หันหลังที่เกิดตอนนี้สาขาผ้าเทนหนึ่ง ก็มีผ้าผืนหนึ่งราคาสองแสนห้านะผ้าสี่พันสี่พันเบาทหรือแปดพันบาทยังไม่มีคิดตีผ้าตีราคามากกว่านั้นเพราะว่าที่เจ้าไม่รวยใช่แล้วอย่างพระเจ้าเสด็จพระเจ้าเสด็จคือเมื่ออเมริกาถวายอาทิตย์ทานเลยนะราคาได้ทั้งหมดก็หกสิบโกดอย่างโต๊ะทองคำเรือหงทองคำอะไรเนี่ย ไม่เจนฉันก็ไม่เจนอาจริงจริงยังไม่เจนมันไม่มีมีไม่ไงไอ้คำว่าเจนก็จอไม่มีใช่ไหมเออมี่มันมีนี่ใช่ทำนี้ตกเงินทำไมไม่ได้ของมาแล้ว ก็วิชาทานานที่ถามตัวเองไม่รู้รู้สึกเหมือนเราก็เข้าไปไม่เกี่ยวกับฉันเลยไม่ได้รู้ว่าจะพูดทำไมไม่ได้ใส่ไม่ได้เราดื้อคือมันทุกข์อีกไม่เอาตังค์เราขันเนี่ยเราไม่ได้พูดเลยนะยิ้มสบายสบายก็ดีนะขอบใจ ไม่ต้องที่ถ้เกิดเราหายตายจากไปหลวงพ่อไม่มีต้องมรดกที่อยู่ให้กับเนี่ยที่นั่นนั่นเนี่ยเะ้ย แต่ทำเฉยใชะไม่เป็นไรเราจะนตายมันไม่ดมากเกินฉันรู้ฉันรู้ว่าเวลาฉันตายจะได้เท่าไรเออจะมี่แค่นั้นไม่ได้นี่เกินเลยวันนั้นเรียบยแล้ว ยังก่อนเราจะพูดื่าจะตายถ้าไม่ยอมจะตายทางทางแล้วฉันตายนะฉัาจะไปมีอะ้รจริงแค่ที่จะรับนีได้ จะไม่จะมีเกิดยังไม่ตายถ้าตายก่อนจะตายท่านเกิดได้ไว้สี่พันองค์ท่านจะมีสี่พันบาท เพราะว่าถ้าฉันตายให้ใครก็มาพระให้ท่านมีองค์บาทนะ เห็นไหม พอดีพอดีพอดีพ่อถามไว้แล้วว่าจะต้องมีอะไรอย่างไรอย่างหนึ่งใช่ใช่ก็ค่อยใจโดยเพราะอย่างนี้ก็นันมันชาตรีเนี่ยราคาจะแพงขึ้นพอต้นตายปั๊บพอยี่สิบห้าสิบบาทเป็นร้อยบาทมันกลายเป็นสิบพันสองพัน ถ้าทำบุญเจ็ดวันห้าพันถ้าทำบุญร้อยวันหนึ่งก็เลยหาไม่ได้แล้วใครก็ทำไม่ได้ วิธีเดียวมองเพราะว่ารู้ราคาแล้่ใช่ใช่เออสถานทราบอยู่ได้ว่าพระเอสิบบาทจะมีราคาอันดับที่อยู่ถึงใอนเดือนธันวาคมนะขึ้นมก่าคไเป็นร้อยบาใช่ใช่เป็นข้าวแค่นั้นถ้่เป็นดูดีถ้าเป็นข้าวเด็นเงินเขาจะเป็นแค่นั้นขันมากจำยากมากอีกเรื่องใจเลยเป็นข้อท่านบ้านวัดวัดอะไรก็จะหมายเกิเป็นบ้านเลยมาทำเป็นสร้างวัด ชาวบ้านอะไรก็ไปขายกระบายที่บ้านแล้วก็บอกว่าปืนพยาบาลเปืนอคืนบอกว่าจบดาวาวันคลอดสายเลือดธันวาหลังจากนั้นที่เราจะไปท้ารประจำวัด ถ้าเหลือก็ไปท้ารประจำวัดแต่ไ่มากจะแพงมากนี่คือทำให้ลูกต่อไปทุกเรื่องเขาทำหนักมาก ก็ไม่จำเป็นต้องเด็นไาไว้ก็แล้วกันเอาสิบบาทสิบบาทสิบบาทเดี๋ยวก็ลาแล้วก็ลาได้วก็ต้องกินเงินแล้ก็ลาล้อยบาทคือประกาศประกาศหาลูกนี้ก็ใช่ใช่ใช่ท่านสั่งให้ประกาศช่แต่ว่าเป็นแค่แค่นี่พอรับไหนถ้ามันทำดื้อมันเอไปเรื่องของมันจะมีหลายวัดทางตัวไปสร้างวัดได้ ถ้าไปอีกสิบบาทก็ไปให้ร้อยบาทไปสองร้อยบาทก็ตร้างโบสถ์ก็มีอาหารสดมีรับเงินในเรื่องนี้มาขอพรแม่พระไปแต่ว่าผมตั้งใจเข้าสร้ามุติเจสลาให้ใจที่ข้าหโบสถ์ไปเรื่อยเดี๋ยวเข้าหข้าวเลยเหรอใช่นี่เขาจะหลับนะมีบางวัดที่เป็นเล่ห์นีถึงจะมาไม่ขอเชื่อเดยนมาอ่านอะไรมาเถินไป เสียเวลาอ่านเดี๋ยวก็ขอเรื่องเรื่องพระทางชาติพอดีพระหาหมาพอดีบางคนมีพระธาตุเป็นพระธาตุมากบางคนมีเงินมาุน้อยบางคนไม่มีเลยอันนี้เกี่ยวกับอะไรก็ที่แล้วแต่พระเจ้าจะทรงเคราะห์ตามวาระบรรจุเขาไม่เป็นไรหรอกก็ท่านทำได้ได้ถึงทั้งหมดที่เรา มีหร่มาก็มีผลตามนั้นเนี่ทำแล้วเนี่ยก็สบายใจไบางคนนารู้เราาำมออกไม่ยาก ไปที่วัดราชทีเพื่อรักบาตรเอาใจใจติดติดอได้แน่นอนเลยแน่นอนเนี่ยก็ทำไว่นะสามเดือนทัมา วิจได้ตัวเราอานไม่หรอกตาขาหลวงพ่อที่รารับจากสูงสุดคือว่าร่างกายของหลวงพ่อนั้นป่วยอยู่เสมอลูกมีความเคารพรักหลวงพ่อมากลูกขอสละชีวิตแทนหลวงพ่อขอตายแทนหลวงพ่อโดยการอธิษฐานทุกครั้ง เพื่อให้หลวงพ่อแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อหลวงพ่อจะช่วยประเทศไทยพัฒนุทธศาสนาต่อไปขอให้หลวงพ่ออย่าเป็นต่อไปเลยไม่ให้เจ็บจะมาเป็นแก่ลูกเถิดแสดงว่า่อตายคุณพ่อคุณพ่ออย่าเป็นต่อไปเลยจะตายแล้วจ๋าอย่าไปเลิกต่อไปเลยแสดงว่าลูกเป็ใจถึงนะใช่ใช่ใช่ยอมตายแทนพ่อได้หายได้แต่างเ่อมันไม่มีผล จะมีการม่ฝันเอรเลยเอ๊ะแต่เราตองตาอย่าลุกอย่าดูนั่เออ้ยตามเลยมาเกี่ยวมาช่วยไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แค่นักถูก็เป็นข้าวข้าวของการดูเรื่องสายยาให้ ว่าไปกันด้วยกันยาวเออแล้มก็ใช้ไปไม่ต้องไปเป็นนะแต่ถ้าเป็นเจตนาดีก็ขอต้องเจ้นาด้วย แม้ก็ไปถามว่าตกไปเรื่องยาอะไรก็หมอประสานไม่รด้ถูกขึ้นอ๋อคุณดูตาไม่เดินไม่ได้อ๋อมีเวลาลำมันเยอะของเอาต่อไปขอเชิญชวนู่้บริษัทผู้สารหลาย เอาสิข้ามในพระนิพพานจากพระโลกระสมองพระเจ้าพระมาของพระเจ้าท่านทรงแบ่งสายรับความเป็นจริงท่านที่เป็นไปพระนิพพานไม่ได้ให้รู้สึกพระโลกของใจเป็นที่ตนถูกต้องรวบรวมกำลังใจตามพัฒนาบารมีของพค์เจ้าที่มาถือสรมมาของพระเจ้าพระองค์ว่าประเทศพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ร่างทำว่าเรื่องของตลาดของเทวดาทั้งหมดดามันดาคุูบาอาจารย์สิ่งตาทั้งปวง อจะปวดหลวงพ่อหลวงพ่อรันห้าหลวงพ่ออายุบาลารัแข็งแรงสมบูรณ์มีความครอบครัวทุกอย่างทุกประการทางานที่เป็นเพื่อนเหลือประเทศไทยแต่ว่าพุทธศาสนาและพุทธบริษัทมาหลายประเทศมาตามนโมสามสมควรที่โอภา็นต้อมกันพันอาละมาดูนะโมตัสสะภะคะวะโต